cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aleluya. cuando son felices hoy en Por esa cruz somos nosotros salvos el día de hoy, mi hermano. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Ahora di conmigo fuerte.